บุ๊กทูห้าสิบเจ็ด пятьдесят семь 57. พบหมอ у врача У врача. ดิฉันมีนัดกับคุณหมอ я иду на прием к врачу Я иду на прием к врачу. ดิฉันมีนัดตอนสิบนาฬิกา у меня назначен прием на десять часов У меня назначен прием на 10 часов. คุณชื่ออะไรคะ как ваша фамилия Как ваша фамилия? กรุณานั่งรอในห้อง пожалуйста подождите в приемной Пожалуйста, подождите в приемной. คุณหมอกำลังเดินทางมา врач сейчас придет Врач сейчас придет. คุณมีประกันกับบริษัทไหน где вы застрахованы Где вы застрахованы? ดิฉันจะช่วยอะไรคุณได้ไหม чем я могу вам помочь Чем я могу вам помочь? คุณมีอาการปวดไหมคะ у вас что-нибудь болит У вас что-нибудь болит? เจ็บตรงไหนคะ где у вас болит Где у вас болит? ดิฉันปวดหลังเป็นประจ у меня постоянные боли в спине У меня постоянные боли в спине. ำ ดิฉันปวดหัวบ่อย у меня частые головные боли У меня частые головные боли. ดิฉันปวดท้องเป็นบางครั้ง у меня иногда болит живот У меня иногда болит живот. ถอดเสื้อออกค่ะ разденьтесь пожалуйста до пояса Разденьтесь, пожалуйста, до пояса. นอนบนเตียงตรวจค่ะ прилягте пожалуйста на кушетку Прилягте, пожалуйста, на кушетку. ความดันโลหิตปกติ давление в порядке Давление в порядке. ดิฉันจะฉีดยาให้คุณ я вам сделаю укол Я вам сделаю укол. ดิฉันจะให้ยาคุณ я вам дам таблетки Я вам дам таблетки. ดิฉันจะเขียนใบสั่งยาให้คุณไปซื้อที่ร้านขายยา я вам выпишу рецепт для аптеки Я вам выпишу рецепт для аптеки.